да застанеме смирно, да стоиме со страв, да внимаваме светите дарови. Благодата на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бога и Отца и заедницата со Светиот Дух да бидат со сите вас. ме срцата. Има ми го Господу. Да благодариме на Господа. Достојно и праведно е. Достојно и праведно е Тебе да те воспеваме, да те благословуваме, да те фалиме, да ти благодариме и да ти се поклонуваме на секое место Твоето владење. Зашто ти си Бог неизглаголив, непоемлив, невидлив, неспознатлив, кој секогаш си и на ист начин си. Ти и единородниот Твој Син и Духот Твој свет. Ти ни од што претоа постоечко во битие не воведе, и кога отпаднавме, повторно не подигна. И не се откажа се да направиш, додека не не возведе на небото, и додека царството Твое идно не ни го дарува. За се ова Ти благодариме Тебе и на Твојот единороден Син и на Духот Твој свет. За сите доброчинства, знаени и незнаени, видливи и невидливи, извршени за нас. Ти благодариме за оваа литургија, која си благоизволил да ја примиш од нашите раци, иако пред Тебе стојат лјадници архангели и мириади ангели херувими и серафими, шестокрили многуоки, кои што раскрилени се вознесуваат. Победната песна пејки ја, воскликнувајки, извикувајки и глаголејки. Свят, свят, свят. Со овие блажени сили ние човеколюби владико повекуваме и глаголиме. Свет си и пресвет ти и единородниот Твој син и духот Твој свет. Свет си и пресвет и великолепна е славата Твоја. Ти така го возлюби светот, што и синот свој единороден го даде, да секој што верува во него, да не загине, туку да има живот вечен. Кој доаѓајќи и исполнувајќи го целиот домострој на нашето спасение, ноќта кога беше предаден, всушност, самиот себе си се предаде за живот на светот, го зеде лебот во своите свети, пречисти и непорочни раце, и откако благодари и го благослови, го освети, го прекраши и го даде на своите свети ученици апостоли и рече Земете и јадете, ова е телото мое кое за вас се прекршува за простување на гревовите. Исто така и чашата по вечерата ја зема и рече Пијте о неа сите, ова е крвта моја на новиот завет, која за вас и за мнозина се пролева за опростување на гревовите. Служувајќи си пак за оваа спасителна заповед и за се што заради нас стана, крстот, гробот, слегувањето вадот, тридневното воскресение, вознесението на небеста, седнувањето од десно на Тебе Бога и Отца, второто и славно Христово доаѓање. Твој дарој од Твоите, Тебе ти принесуваме за сите и за себе. Уште ти ја принесувам оваа словесна и бескревна служба и просиме, и те молиме, и ти се умилкуваме. Испрати го Твојот свет дух на нас и на овие предложени дарови. Истори го овој леп, честно тело на Твојот Христос. Амин. А што е во оваа чаша, честна крв на Твојот Христос. Амин. Променувајќи ги со својот свет дух. Амин, амин, амин а на оние кои што ќе се причестат со овие свети тајни, да им биде за трезвеност на душите, за простување на гревовите, за заедница со светиот Твој дух, за исполнување со Небесното Царство, за смелост пред Тебе, не за суд или на осуд. Уште ти ја принесувам оваа словесна служба за починалите во вера, правци, оци, Патриарси, пророци, апостоли, проповедници, евангелисти, маченици, исповедници, подвижници и за секој дух праведен во вера што почина. Особено за пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша, Богородица и Секоја Дева Марија.